وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته eh, Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ya, ya Umar radhiallahu anhu innamal a'malu binniyat ikiwa jambo la kila mwanadamu inafatana na, na nia kwa hiyo mwenye kusanya vitabu ikiwa nia yake saliha ili watoto wasija kupata shida wakafaidika inshallah Allah subhanahu wa ta'ala atam, atamjazi kwa sababu jambo la, la khair anafanya lakini ikiwa nia, nia yake ni ria basi atakuwa ameingia katika shiriki ndogo, sababu kuna wengine anaweka vitabu kuonesha yeye ni msomi au kujionyesha na vitabu, na huku ananyima wengine kupata nafasi ya kuweza kufaidika na hizo vitabu. Lakini kwa nia yake ni ikhlasi, apate hizo vitabu, hata mwenyewe kusoma, hata kama alikuwa nia yake azisoma, hakuweza kusoma, lakini kwa sababu ya nia Allah subhanahu wa ta'ala atamjaza kwa sababu ya nia. Wassalamu alaykum warahmatullahi